Mwimbaji ni Boma amekuwa kwenye game kwa kipindi cha miaka hamsini huku akipita katika bendi kadhaa bora ikiwa ni pamoja na Orchestra Lipualipua, Orchestra Kamale, Les Quota Etoiles na Kekele. Anatambulika sana kama mmoja wa waimbaji bora na wenye heshima kubwa katika muziki wa Kongo. Niboma alizaliwa tarehe 24 Disemba mwaka 1952 huko Nioki Maindombe. Nchini Kongo DRC enzi hizo ikiitwa Zaire. Alijifunza kuimba akiwa mdogo kabisa katika kwaya kanisani huko Nioki. Familia yake ilipohamia Kongo Kinshasa Kutokana na umairi wake katika uimbaji, walimu wake walimpa jukumu la kuwa mwanzilishi wa nyimbo za shule ya msingi aliyohamia. Angali ni bado chali tu. Akawa nashuka korasi za school songs ile kinomanoma. Akiwa na chini ya miaka 20 tu, alipita kwenye bendi za Orchestra Baby National na Orchestra Negro Success. alianzia bendi ya Baby National kama mwimbaji mwaka 1969 akiwa na umri wa miaka 16 na baadaye akahamia Negro Success. Aliondoka kwenye bendi ya Negro Success baada ya kifo cha Bavoni mari-mari kaka wa mwimbaji Franco mwaka 1970. Kisha alijiunga na lebo ya Editions Veve iliyomilikiwa na Vex Kiamungana Mateta. Alipita pia bendi ya orkestra Bela Bela iliyokuwa mshirika wa Vex kuanzia mwaka 1972 hadi mwaka 1973. Mnamo mwaka 1972, wimbo wa Bela Bela uitwa Mbuta. Alioshiriki ni Boma ulitajwa kwa wimbo wa mwaka. Motema pasi lokola na mimingambo, tala elongi na yeo Mama, nasilisa pasi nanga nakolela o, nabebisa nzoto te pola luka. Wimbo mwingine maarufu wa Bela Bela uliitwa Lipua Lipua ambayo baadaye ikaja kuwa bendi ya orkestra Lipua Lipua mwaka 1973. Wakati huo akiwa na wanamuziki wengine kutoka bendi ya Bela Bela akiwemo Pepe Kale. Ni Boma waliunda bendi ya orkestra Lipua Lipua ambayo aliimba nayo hadi kuondoka kwake. Kama leo yo yo yo. Kama leo yo yo yo. Kamale ndiyo wimbo wao wa kwanza kabisa tangu waanzishe bendi hiyo mpya ambao ulipata mafanikio na kuwa wimbo bora mwaka 1973. Inasemekana kwamba jina la wimbo huo lilitoka kwa rafiki yake Lipoma alipojaribu kutamka neno la Kifaransa Kamare mnamo mwaka 1975. boma na membazo wengine waliondoka Lipua Lipua na kuunda Orchestra Kamale huku lipualipua ikiendelea kwa chini ya mpiga gitaa profesa Vata Mombasa ambaye alijiunga nayo mwaka 1974. Mnamo mwaka tano ni Boma alikuwa kiongozi wa orkestra Kamale. Orkestra Kamale ilisambaratika mwaka nane Asosa na Mulembu. Walipoondoka na kuunda bendi yao ya fukafuka. Bendi ya Orchestra Kamale ilibadilishwa jina na kuitwa Les Kamale chini ya Niboma. Katika miaka 1970, Les Kamale ilikuwa bendi maarufu ya dance yenye vibao vyake kama vile Salanga na Afida na Ngai. Na mwaka 1981 Niboma, alihamia Abidjan Cote d'Ivoire ambako alirekodi wimbo wake mkubwa zaidi wa Double Double akiwa na bendi yake mpya aliyoipa jina la Les Kamale Dynamics Duzaire. Mwaka 1982 alihamia Paris ufaransa, ambapo amekuwa akiishi tangu wakati huo. Isipokuwa kwa muda nchini marekani katika miaka 1990. Mnamo mwaka 1983 hadi 84 alirekodi nyimbo nyingine tatu chini ya bendi yake Les Kamale Dynamics du Zaire Mwishoni mwa miaka themanini. Niboma pia alijiunga na Pepe Kale kwenye rekodi mbili zilizotayarishwa na Ibrahima Sila, wimbo wa Zuke Zuke na Moibi kati ya nyimbo zilizovuma sana. katika mahojiano ya mwaka 1990 na mwandishi wa habari Gary Stewart. Ni Boma alionyesha kutofurahishwa na muziki wa kiafrika wakati huo, uliokuwa ukifanywa huko Paris kibiashara zaidi. Muziki wa kibiashara unathaminiwa hapa Paris. Umeweka tu muziki unaosema boom boom boom boom boom ili kuuza tu na sio kuelimisha kwa kugusa hisia za watu. Alisema ni Boma. Vile vile, alimwambia George Collinet ambaye alikuwa kimuoji kwenye kipindi cha radio mwaka 1996. Kuhusu hali ya muziki wa Kongo kutengenezwa huko Paris katika miaka 1990. Alisema waimbaji warudi kwenye misingi, kuimba nyimbo nzuri na kupangilia sauti zao. Legendari ni Boma Mwandido bado yupo hai na Disemba 24 mwaka huu atatimiza miaka 71 ikiwa Mwenyezi Mungu atamjalia uzima. Imeandaliwa kwa msaada wa mtandao. Mimi naitwa Ananias Edgar.